Iban tiko ipe, zuzira etxepare liseoko zuzendari eta zurekin eh, aipatuna eginuen egoaldera joaiteko ikasleentzat eh, nola da afera azken urteetan pentsututa aldaketak izan direla, eh, beti zaila segitzen du izaiten egoaldera joaitea ikastera? Jakin behar da, Frantziako sistemari konparatuz, e, pixka eh, karikaturizatuz, eh, Frantziako sisteman unibertsitatean kasik ikasle guziak sartzen dira eta aukeraketa aukerak eta edo selekzio gutirekin. E, egoaldeko unibertsitatean sartzeko tokiak mugatuak dira e, gradu guzietan, e, ikasketa guzietan, eta e, sailkapen baten eta nota haien basoko edo egoaldeko selektibitateko notaren arabera sailkapenak egiten dira eta autuak egiten dituzte behaz bada egiazko selekzio bat unibertsitatean sartzeko egoaldean. E, orai arte, azken urteetan eh, gertatzen zena, basoko notazioa, e, beti ere notazio sistema desberdinak dira egoaldean eta frantzian, eta e, hemen hogeien gainen notatuak giren bezala, egoaldean amaren gainen notatuak direla. Eta, ba, hola, labur bilduz, amalau bat basoan nota on bat delarik, ba, zazpi amaren selektibitatean, ba, ez da baita bada hemen bezain eh, nota ona. Beraz, horrek sortzen zituen eh, eh, inegalitatea handiak gure ikasleekiko eta gure ikasleak naiz eta basoko nota on edo biziki onakukan batzutan zailtasunak zituzten, hautatzen zituzten ikasketetan uh, Hori pixka bat lehundu da, momentan basoko eh, notaren konbalidazioa egiterakoan eh, administratiboki gauza batzu aldatu dira e, konbalidazio hori Madriden egiten da UNED deitzen den egitura batek egiten du eta garai batez hogoien gainen zen nota zati bi egiten zutelarik gaur egun ez da gehiago zati bi egiten egiten da aplikatzen da formula bat eta zati bi baino nota hobeago batekin ateratzen dira gure ikasleak. Mhm. Beste aldaketa bat ere eh, hegoaldeko ikasleak eh, basoko nota, orden zute haiek basoa pasatzen, baina badute batxilergoko nota bat, eta batxilergoko nota hori gehitzen altzaizkie edo aldituzte haiek bi edo hiru ikasgai haien nota hobetzeko. Gure ikasleak garai batez prestatzen genituen azterketa horietara, eta horrek gana izuen gure ikasleak bai basoa eta bai paraleloki beste programa batzu landu behar zituztela haien nota hobetu alizaiteko gaur egun eh, eta unedek e, uneden aldaketaren ondorioz ikasgai gehigarri horiek haien ikasleen basoko notetan oinarritzen aldira. Egan nahi baitu, ez dute gehiago programa desberdimat landu behar, eta ez dute beste azterketa gehigarri bat pasa behar Haien basoko nota delako kondatzen. Beaz, Horrek guziak egin du, ba, e, gaur egun e, e, etxepare edo beste elizio bateko ikasle batek bere basoko nota konbalidatu nahi balimadu e, ego aldera joaiteko, nota obeago bat lortzen duela konbalidazio horrekin. Eta nota obeago bat, egan nahi du, ebe unibertsitateko ikasketa gehiagotan sartzen aldirela nota obeagoa baitute.